Abenduak sei gaur rostirala da eta hau berrion albistegia duzue, berrioza erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, egarazi, Riki Perez, berriozarko bizilagunaren eskutik, argazki erakusketa kulturgunean. Unaino afotando berriozar izenez ezagutzen den argazkien bilduma izango da justuki kulturgunean ikusgai egongo dena. Erakusketa abenduaren bederatzetik hogeita batera kulturgunean izango da eta arratsaleko ordutegian bostetatik bederatzeak bitarte ikusi ahalko dugu. Eta Euskal Herriko Mus Txapelketa berriozarren ere jokatuko da. Euskal Herriko Mus Federazioak antolaturik, herri zerri garatzen ari den nazio Mus Txapelketaren lehenengo kanporaketan parte hartzeko aukera izanen da berriozarren. Bikote sailkatuak Nafarrako finalera pasako dira, ondoren be Nafarrako L eta herrian burutuko da Euskal Herriko Sigarren Mus Txapelketako finala. Itzen emateko EPA benduaren nama bostean amaituko da. Ta parte hartzeko bikote bakoitzak amarna euro ordaindu beharko ditu. Gure herrian ospatuko den kanporaketako partida guztiak, Kirol tabernan jokatuko dira, eta argibide gehiagorako biru ubebikoitz.euskalherrikomuschapelketa.org web horrian kontsultatu daitezke. Eta hortxe, Euskal Herriko mus txapelketaren kuña sustatzailea. Mus. Enbido. Bos gehiago. Hor dago. Asi da Euskal Herriko Mutxapelketa herri-zerri. Euskal Herriko Mutxale guztiok batuko gaituen Mutxapelketa. Eta zu, zeren zain zaude? Galdetu goiko lekuetan edo begiratu webunean. Euskal Herriko Mutxapelketa asi data. Informazio guztia irubebikoitza.euskalherrikomustxapelketa.org Euskal Herritik mugitu gabe, Euskal Herria mailako topaketa berriozarren ere. Alaxixabi berriozarren ospatuko da antzerkizale eguna, non Euskal Herri Mailako antzleak parte hartuko duten topaketa benduaren, amalauean ospatuko da eta urtxe kultur teknikaria den Fermin irigoienen azalpenak antzerki topaketari dagokionean. E, organizado por la Euskal Herriko antzerkizaleen elkartea, la Asociación de Profesionales de, del Teatro de Euskal Herria, eh, este año han elegido Berriozar como sede de esta jornada eh, de este año 2013 y bueno, va a tener unas cuantas actividades, eh, comenzando pues, de cara al público con una rueda de prensa que tendrá lugar el viernes día 13 en, eh, en el espacio de cultura, en el Culturgune, pero principalmente se centra en el sábado 14 de diciembre, en el que desde el punto de la mañana pues, habrá pues, ya distintas actividades lehen laguntzen inguruan hitzaldia. Mendialdea guraso elkarteak antolaturik, etxeko jaione aranburu eta arantxa de Miguel erizainak lehen laguntzen inguruan oinarrezko ezagutzak elaraziko dituzte guzti hau, abenduaren amarrean, aste artearekin, berriozarko kulturgunean, narratxeldeko bostetan. Arazi, hotxa datorkigula bakigu, baina zer dio gaurko iragarpenak horretaz gain? Bai, ba, zerua oditxu egongo dela, tarteka oso oditxu e, egunaren lehenengo partean. Eta egunaren lehen partean ere, hanemenka, euri, euri txikia izango dugu. Arratxaldean, odeiak gutxitu egingo dira. Aizeari daukionean, iparreki aldeko aizea ulbizia ibiliko da eta temperaturak maksimoetan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioza arrerratiaren sintonian, fmko eko egun puntu zortzian, edo orduoro interneten eguziplaza.neten.